aanvaring met ankervrouw en sidekick op Radio R Libre. fanfare met um, ehm, of zo, tafelliedje. Ehm, goedenavond, dames en heren. Goedenavond, Sidekick. Fijn dat u luistert en hier bent. <laughs> Ook goedenavond, Ankervrouw. Dank u wel. Ehm, vanavond hebben we twee reportages in eh, hele lange over het Magic Land Theater. Die komt eh, later. En we gaan eerst Geert de Pauw aan het woord laten, die ja. Eh, daarnet nog hebt gehoord. Ehm, en Geert de Pauw gaat praten over de community Trust en de commons. Ehm, rare begrippen, maar ik denk dat hij dat zelf wel gaat uitleggen, wat dat, eh, allemaal wil zeggen. Voilà, ik zit hier bij Geert van de Community Land Trust Stichting, als ik het goed heb. Ehm, en we zitten hier een... Eh, achter eh, het gebouw op de pedankenbaan van het oude parochiaal centrum dat jullie gekocht hebben. En eh, wat gaat er dan nu mee gebeuren met, eh, met dit gebouw? in dit gebouw gaan een achttal woningen komen. we zijn dat nu aan het voorbereiden met een groep van de toekomstige bewoners. We zijn aan het nadenken over wat voor woningen hier moeten komen. wat de functie van het gebouwtje daar zal zijn, want dit wordt een gebouwtje dat gebruikt moet kunnen worden door de buurt. En de tuin ook zal, eh, zal ook ingericht worden en semi-publiek zijn. En dit is dus een, eh, een community land trust. Wat wil dat dan concreet zeggen? Uh, community land trust wil, wil zeggen dat ten eerste dat we hier woningen gaan maken die betaalbaar zijn voor lage inkomens. het zijn woningen die zullen verkocht worden aan, aan de bewoners, maar enkel de woningen zal zullen verkocht worden en de grond waarop ze staan zal uh, gemeenschappelijke eigendom blijven. Dat wil zeggen dat die eigendom blijft van de Community Land Trust, die eh, een, eh, op een manier de, de, de gemeenschap moet vertegenwoordigen, want de Community Land Trust is samengesteld uit zowel de mensen die hier zullen wonen als uit andere geïnteresseerden dus buren of verenigingen of, of gelijk wie die in dat model geïnteresseerd is. En ook de overheid heeft, eh, heeft daar een aandeel in. En ehm, wat dat specifiek is, is dat die woningen eh, betaalbaar zullen gemaakt worden dankzij een tussenkomst van de overheid, eh, daar, daar, waarmee we de grond kunnen aankopen en uit de prijs trekken. Maar dat die woningen ook op, voor altijd in principe betaalbaar blijven. Eh, omdat de mensen die er zullen wonen hun huis zullen kunnen verkopen wanneer ze dat willen, maar eh, aan een beperkte verkoopprijs. Zodanig dat we zorgen dat speculatie uit deze woningen wordt, wordt uitge, uitgehaald. Ja, en waar ben je in aanraking gekomen met dat idee van eh, Community Land Trust of van de Commons? Ja, dat zijn twee verschillende vragen. De Community Land Trust dat is eigenlijk eh, gekomen vanuit eh, een ander project waar wij mee bezig waren. Eh, vroeger werkte ik voor Buurthuis Bonnevie en waar we, hebben wij gewerkt aan een project in Molenbeek, in de Fijnstraat. L'Espoir heet dat project, waar we samen met een groep van veertien gezinnen met een laag inkomen een project hebben opgezet om woningen te bouwen, koopwoningen, die dan eh, betaalbaar eh, gemaakt werden via allerlei subsidies die we gaan zoeken zijn eh, voor die gezinnen. En dat is een project waar we lang aan gewerkt hebben. een project dat eigenlijk een heel positief afloop gekend hebben. Want die woningen zijn, uh, hebben heel veel aandacht gekregen. zijn de eerste passief woningen van Brussel. zijn Heel mooi gebouw, maar vooral de mensen die daarbij betrokken waren, dus de, de bewoners, eh, zijn ook eh, door aan dat proces mee te doen, eh, hebben heel wat. Ehm, hoe moet ik dat zeggen? we hebben persoonlijk ook een hele stap vooruit kunnen zetten. Voor veel mensen was door daaraan deel te nemen, was dat iets dat hen ook op andere niveaus eh, veel kansen gegeven heeft. Eh, en de groep van bewoners is nog altijd heel actief in de, in de buurt. Dus eh, dat was een, iets wat we opnieuw wilden doen. maar omdat we doorheen dat project gemerkt hebben dat zo'n woningen pas betaalbaar kunnen zijn dankzij een serieuze inbreng van de overheid, uh, vonden we het nodig om op zoek te gaan naar een, een zo juist mogelijk, zo eerlijk mogelijk systeem om die subsidies in die woningen te stoppen. Eh, omdat we dachten dat het klassieke systeem van aankoopsteun, zoals dat eh, overal bestaat, namelijk mensen premies geven of belastingskortingen of zoiets, om een woning te kunnen kopen, dat dat eigenlijk ja, interessant is voor de, voor de mensen die die premies krijgen, maar voor de eh, eh, samenleving als geheel niet echt een, een goed systeem is, omdat dat eh, ten eerste veel kost en ten tweede uh, die premies die gaan eigenlijk verloren voor de maatschappij op lange termijn. De eerste verkoper kan dankzij zo'n de eerste koper kan dankzij zo'n premie goedkoop een woning kopen, maar als die na tien jaar zijn huis verkoopt, dan gaat, neemt hij de premie met zich mee. En bovendien alle meerwaarde die die woning heeft, die woning heeft geproduceerd, eh, waardoor dat die woning ook niet, meer, niet langer betaalbaar is voor mensen met een laag inkomen. Dus we dachten, ja, is dat wat we willen? Nee, we, willen zoeken een beter systeem. En dan zijn we gaan zoeken naar eh, bestaande systemen, ehm, onder andere de coöperaties, zoals dat, dat in België bestaan heeft in de jaren tussen de twee wereldoorlogen is er, heeft dat een grote bloei gekend. Ehm, maar bon, dat bleek niet echt een, een, eh, een, bruikbaar systeem te zijn. En toen hebben we, eh, zijn we op het spoor gekomen van het Amerikaanse systeem van de Community Land Trust. Eh, en voilà, zo zijn we vertrokken. Ja, en ik heb een mail gekregen waarin uitgelegd staat dat jullie bezig zijn met het opzetten van een platform voor de commons. Hè. Dus de commons is dan blijkbaar iets anders, dat is op zich, geen, geen constructie. Ehm, en morgenavond gaan jullie, als ik het goed begrepen heb, in Schaarbeek rond een kaart gaan zitten en samen gaan bedenken hoe een stuk terrein ontwikkeld kan worden misschien eerst nog op uw vorige vraag antwoorden. Want eh, toen je vroeg van hoe zet je met de commons in aanmerking gekomen en hoe sport dat met het eh, idee van de CLT of Community Land eh, ik weet niet meer precies waar of hoe ik het gelezen heb, maar op een bepaald moment heb ik ergens een artikel gelezen. We waren toen eh, al een jaar aan het nadenken over het idee van een community land dus We zaten helemaal in het begin, maar we waren uh, allee, met een klein groepje daarover aan het nadenken en heel enthousiast voor het idee. en tegelijkertijd voelden we ook dat er op, op andere terreinen mensen wel met gelijkaardige dingen bezig waren. Uh, allee, dingen waarvan dat we wel voelden dat het iets te maken had met waar wij mee bezig waren, maar zonder daar echt direct eh, de vinger op te kunnen leggen. En ehm, toen heb ik eens een artikel gelezen en ik dacht dat is ongelooflijk, want dat is inderdaad eh, waarin, waarin, het concept van de commons werd, werd beschreven. en door dat te lezen dacht ik, ja inderdaad, dat is exact waar we mee bezig zijn. En door het op die manier te bekijken, merk je ook eh, hoe eh, wat wij doen met de Community Land hoe dat past in een, in een grotere beweging van, van allemaal vernieuwende initiatieven. Eh, bon, ik ben niet de grote specialist van de Commons, maar, maar eh, als je dat wilt beschrijven, dan, dan, dan, ja, dan moet je beginnen met het situeren van de commons ergens tussen de, de, de, vrije, de vrije markt en, en de staat. Ehm, het gaat eigenlijk om, over alles wat gemeenschappelijk is en gemeenschappelijk beheerd wordt. Eh, wat dat heel uiteenlopende vormen kan aannemen. Uh, dat gaat van vrije software bijvoorbeeld, over, eh, over eh, initiatieven zoals de Community Land Trust of eh, iets gelijkaardigs. Terre en Vue, dat ook een, een, organisatie die onlangs in, in België is opgericht, die gelijkaardige dingen doet met, met landbouwgrond. Ehm, ook de Creative Commons kunnen daaronder vallen. Of, Bijvoorbeeld ideeën om, over eh, het beheer van water. Uh, eigenlijk zeer uiteenlopende dingen, maar die, waarbij, allemaal, waarbij je allemaal ziet dat het gaat om eh, een gemeenschappelijk beheer van iets, een gemeenschappelijk goed, via een, een, een, systeem van, van ja, van bestuur of governance dat door de, door de gebruikers zelf wordt, wordt wordt bepaald eigenlijk. En als je, op, als je daar een beetje over nadenkt, dan, dan, hmm, dan kun je... Dan, dan ziet je wel dat dat een, een, een, een concept is dat dit heel veel eh, potentieel heeft om eh, uit de crisissen waar we nu mee te maken eh, krijgen te geraken. En dat is eigenlijk ook de aanleiding geweest voor een paar mensen die met zo'n dingen bezig waren om eens eh, samen te komen en te zien van hoe kunnen we dat eh, vrij abstracte concept uh, verder gaan onderzoeken. hoe kunnen we samen van elkaar leren hoe we daarmee omgaan en hoe kunnen we dan, dan naar buiten brengen om, om, om aan te tonen wat dat, de mogelijkheden zijn van, van dat idee van de commons. Ehm, en dus dan is er vrij vlug eh, het idee gekomen om een festival voor te bereiden. Eh, een festival dat we volgend jaar willen organiseren. Ehm, waar dan nog niet heel duidelijk is welke vorm dat zal krijgen. Maar de grote bedoeling is om verschillende initiatieven op verschillende plekken in de stad eh, te tonen en te tonen op welke manier zij dat idee van de commons in zich dragen. En voilà, om het idee een beetje eh, ruimere bekendheid te geven. En een beetje parallel aan, de, aan, de, aan dat festival zijn we ook beginnen nadenken over eh, als we dat nu echt. Eh, als we dat concept nu echt willen hardmaken als, een, als iets waar dat je de stad mee kunt veranderen, hoe zouden we dat dan kunnen doen? Want er zijn inderdaad heel veel groepen die, die met dingen bezig zijn die je, daar, die je zou kunnen vertalen als, uh, eh, allez, via dat concept van de commons. Maar het gaat, ten eerste is dat heel. Eh, enfin, eh, op verschillende plekken zonder dat er veel verbanden tussen zijn. En het blijft toch nog altijd heel, heel marginaal, zal ik, zal ik zeggen. Eh, maar toch voelt je dat, dat, dat er meer in zit, dat er, een dat er een groot potentieel in zit. En dus dachten we van, moesten we dat nu eens projecteren op, eh, op een bestaand stuk eh, stad. Ehm, en zien wat dat we, hoe de stad er zou kunnen uitzien als je dat principe als leidraad neemt voor de organisatie ervan. en dan ja, zijn we terechtgekomen bij de site van Jozefat, omdat dat nog een van de weinige eh, grote onbebouwde terreinen in, in, in Brussel is. Eh, er zijn er een paar, maar Jozefat is een, een van de grootste. En bovendien eh, is dat nu al eigendom van het Brussels gewest. Ehm, dus dachten we, niet alleen is dat een ideale site om onze verbeelding op los te laten, maar misschien is het wel mogelijk om, om door onze energie samen te, samen te brengen om dat echt eh, ook te realiseren. Omdat ja, niemand weet precies wat het Brussels gewest daarmee van zin is. Maar je mag er denk ik wel van uitgaan dat er zal gebeuren wat dat er heel dikwijls met zo'n dingen gebeurt. Dat zal worden verkocht aan degene die er eh, het meeste voor, eh, voor biedt. en dat betekent dat, ja, dat dat eenmalig voor het Brussels gewest wel geld zal opleveren, maar dat daarna al de al de winst die gegenereerd wordt door, die, ja, door dat stuk stad eh, in de zakken van de, van de promotoren zal, zal terechtkomen. Dus dachten we, niet alleen is dat een ideale plek om eens uh, uh, gewoon losweg na te denken, maar misschien is het ook wel mogelijk om, om, om dankzij zo'n zo'n proces te zorgen dat dat ook werkelijk een buurt wordt die eh, op basis van het idee van de commons wordt eh, gerealiseerd. Dus concreet zou dat kunnen betekenen eh, eerst en vooral dat de grond in plaats van verkocht te worden aan, aan, een of andere promotor, dat die gemeenschappelijk bezit wordt via een community landlease dus bijvoorbeeld. dat er daar woningen opgebouwd worden die betaalbaar worden voor ja, eh, middenklasse, maar ook lage inkomens. Eh, dat er daar eh, ruimte komt voor economische activiteiten die dan beheerd worden door de, door de gebruikers van de bewoners van de buurt, werknemers, allerlei coöperatieven. dat de energieproductie in handen is van de lokale bewoners, dat, dat het water beheerd wordt als een commons. Of, al die dingen waar we, waar we nu elk in onze hoek eh, over aan het nadenken zijn, dat dat allemaal samen kan gerealiseerd worden. Ja, dat klinkt goed. En eh, als mensen geïnteresseerd zijn, eh, waar kunnen ze dan naartoe komen? Ach shit, ik heb, <laughs> ik heb het adres niet. dat is niks, dat zal ik straks zeggen op, de, op, de, radio. Ja. Oké, ehm, ja, dat klinkt heel interessant ik vraag me ook af hoe ver je daarmee kunt gaan, want eigenlijk, het klinkt nogal utopisch, maar dan is het blijkbaar toch wel mogelijk om, eh, om dingen te realiseren. Ja, Allee, eh, het, het, het klinkt utopisch, maar tegelijkertijd eh, een community land die bestaat. Dus wij bestaan sinds zes maanden nu en we hebben een, een systeem uitgewerkt dat zoiets eh, dat zoiets mogelijk maakt. Eh, energiecoöperaties, dat bestaat, dat hebben we in EcoPower bijvoorbeeld in Vlaanderen, heeft ook getoond dat dat, dat zoiets mogelijk is. Eh, coöperatieve bedrijven, dat bestaat, dat is in volle... ik bedoel, iedereen praat erover. dus ik denk dat we zowel de, de hoe moet ik zeggen, juridische en administratieve instrumenten hebben om zoiets mogelijk te maken. Dat er het enthousiasme er ook is. Heel veel, heel veel mensen allee, voelen aan dat dat misschien een mogelijkheid is en zijn eh, enthousiast om daaraan mee te werken. Eh, dus ik, denk, ik denk dat het ja, tegelijk utopisch, maar ook realistisch is. Eh, en vooral we hebben er ook niets bij te verliezen. we kunnen er alleen maar uit leren door daarover, door daarover na te denken, door daar samen aan te werken. En bon, voilà, we zullen wel zien waar dat we uitkomen. Maar, eh, we moeten ja. ergens beginnen en had lijkt ons een goede plek om te <laughs> beginnen. Nou, dat is een goed idee. Oké, bedankt in elk geval en veel succes. Graag gedaan. Je suis belle, je suis libre. Je suis blanche, je suis lisse, une femme, une gitane. Je donne l'amour, je donne la mort, je ne suis à personne celui qui attend encore. grise, je te trouble. Je suis l'amour de passage, une flamme, une gitane. Tu me désires. va. voilà, dat was eh, de geweldige stem van Trio Barbecue en Catherine Desrochers. Um, ehm, dat zijn eh, geen Brusselaars, maar vier eh, muzikanten uit Montreal, Quebec, die ehm, onder <laughs> te tegenwoordig in mijn kelder <laughs> verblijven. en um, dat zijn eh, lieve mensen die, die hebben in een aantal cafés in Brussel gespeeld. Dus dat was voor mij een manier om wat Brusselse cafés waar jazz wordt gespeeld te leren kennen. Uh, en Jazz en Music Village en L'Alphabet. En ehm, ik vind het tof om hem te draaien, want het zijn leuke mensen. En ja, heel mooi. Ik wil even nog ehm, iets meegeven. Ik heb aan Geert beloofd om voor morgen eh, de plek aan te kondigen. Dus morgen om op 7 mei om 18.30 uur in Lille-Aubin in de Kesselstraat in Schaarbeek. Daar gaat dus de bijeenkomst over de Commons door. Dus ik zal nog eens herhalen. Het staat ook op de blog trouwens. Dus eh, morgen 7 mei om 18.30 uur in Lille-Aubin in de Kesselstraat in Schaarbeek. Ja, en eh, nu gaan we naar de reportage over Magicland Theater luisteren. Ehm, we zijn daar geweest. Twee keer. Ja. Ehm, we zijn... Eh, ja, het, wordt wel een beetje duidelijk wat dat Magicland Theater is. Dat is denk ik meer dan een theater ook. Maar we zijn naar een voorstelling gaan kijken die... Eh, heel grappig was. Ehm, heel volks ook. Ehm, ik was wel verbaasd dat ik die plek helemaal niet kende, alhoewel dat die al 35 jaar bestaan of zo. Dus dank u, Sidekick, om mij dat te leren <laughs> kennen. Ja, het was voor mij ook een ontdekking, dat, eh, ook eigenlijk bij toeval ontdekt vorig jaar. En eh, naar het Magicland Theater gaan, dat is, eh, dat staat garant voor een lange avond plezier en veel lachen. Ja. Dat doet altijd deugd. Dus voilà. Dus we gaan, ik heb het in drie stukken gedaan de opname en ik ga snel een beetje vertalen op het voorhand, hè, want het is in het Frans te doen. Ik zal u dus eh, snel uitleggen wat het eerste stuk wat ze gaan vertellen. Um, dus dat Magicland bestaat al meer dan 35 jaar. Ze komen echt uit de jaren 70, uit de tijd van de, de collectieve utopieën. En reizen vooral veel rond in het begin. Dus uh, ze zaten in Frankrijk, maar ook in Londen hebben ze gezeten, in Israël, in kibbutz, Uiteindelijk zijn ze ook een paar jaar in Zweden blijven hangen. En naar het schijnt zijn ze in Brussel terechtgekomen door geldgebrek. Dat ze geen uh mhm. -huh. benzine meer hadden voor een kabinet. <laughs> maar eh, ze worden hier vrij snel opgepikt. Enfin, ze beginnen eigenlijk met het maken van marionetten om geld te verdienen. En dan beginnen ze met die marionetten te spelen en beginnen ze straattheater te maken. Nu, als ze in Brussel arriveren, ehm, kunnen ze aan de slag voor de RTBF om kinderprogramma's te maken. Dat heeft heel veel succes. En dat is dan eigenlijk, dan beginnen ze met hun eigen, met hun eigen producties te maken. Ehm, de persoon met wie we praten, Xavier, die is erbij sinds 2004. Um, ehm, die was zelf bezig met straatparades in, eh, in, Spanje en zo. Toen iemand hem vroeg van Magicland om erbij te komen eh, voor de Zinneke-parade. Want Magicland is heel erg betrokken geweest bij, de, bij het begin van de Zinneke-parade. En Xavier is nog steeds artistiek coördinator van de Zinneke-parade. Ehm, het theater zelf doet er niet zoveel meer mee, maar wel een aantal personen, eh, de scenograaf en dergelijke, die, die doen nog altijd mee, eh, die animeren in hun jeugd en in, in sint en zo, ehm, om, voor de Zinkenparade. En dit jaar ehm, helpen ze ook mee een, een, parade organiseren in Duinkerke, Le Grand Voyage. Um, dat is eigenlijk het verhaal van Jan en Miet met de petten. Uh, eh, zeg oh, het leven van de mensen. En daarin verzorgen ze ook twee etappes in de parade, laten we zeggen. Um, ehm, Magicland is eigenlijk ook zowel een, een netwerk als een theater. Een netwerk in de zin dat veel mensen die bij Magicland horen, min of meer, of die er spelen, ook hun eigen persoonlijke projecten hebben naar buiten. Maar daar niet, onder de vlag van Magicland. En dan komen die terug allemaal samen eh, van september tot eind maart om een aantal producties te doen. En in die tijd zijn ze heel veel samen, maar dan Ah, na het einde van het seizoen dan gaat iedereen weer zijn, zijn eigen dingen gaan doen. Um, voilà. ja. Een van de dingen... pardon. Nee, het is wel jammer dat we dan, dan nu aankondigen op het einde van het seizoen. Dus misschien moeten we in september het nieuwe seizoen aankondigen. Ja, daar heb ik en naar hun voorstellingen gaan kijken. ja, ja, ja. absoluut. Ehm, tussen de dingen die we op internet hadden gevonden stond er ook een, eh, een betoging, dat was vrij merkwaardig. Een, betoging op het Muntplein in 2010. Ah. Dus het theater is op straat gekomen samen met, eh, met het publiek om geld te eisen. Want ze zaten, het water stond blijkbaar aan de lippen. En eh, ze werden niet echt beschouwd als hoogstaande cultuur door het establishment. omdat het te grappig was? Ja, omdat er gewone mensen naartoe gingen. Ah, omdat je er niet speciaal moet voor gestudeerd hebben om het te begrijpen. Ehm, nu, het, is, het, Frans is wel vrij uh, gecompliceerd soms voor ons, omdat er veel woordspelingen zijn. Maar bijvoorbeeld kinderen die dat, minder meepikken, die, die, die, gaan dan wel veel meer, die hebben dan weer veel meer aan eh, het visuele, maar daar zijn ze ook heel sterk in. Voilà, dus het is een theater dat uit straattheater komt. Dat er is heel weinig afstand met het publiek. Um, dat merk je ook als je daar binnen stapt. Dan, je wordt al onthaald door de acteur. Begint aan de deur. Begint aan de deur. Die zijn al helemaal in, in hun rol. En die, die, die brengen de mensen zo naar, eh, naar boven, naar de zaal. Voilà, dus ik ga nu meteen het eerste stuk eh, afspelen. En de luidsprekers afzetten. Ja. Het is een compagnie die bestaat al voor meer dan 30, eh, 30 jaren. Uh, is geboren in de jaren 70. Mm, en het was een, eh, een utopie. Die, die waren mensen in die jaren ehm, die wilden de mm, leven. Uh, Euh, je vais faire en français, Qui, qui voulait faire surtout les choses ensemble. Les années 70, c'est les années des grandes utopies collectives. Et donc, c'est avant tout des amis et euh, qui voyagent en camionnette du nord au sud euh, de, l'Europe, si ça s'appelle Magic Land, s'il y a une connotation anglo-saxonne, c'est parce qu'ils se sont installés en Suède d'abord. Ils ont aussi fait partie d'un kibbutz en Israël, mais en tant que non juif il n'y avait pas une place déterminante. Et donc c'est un collectif à géométrie variable, c'est-à-dire qui est rejoint par des personnes que des personnes quittent, mais avec quand même certains qui en sont les, piliers. Et ils ont commencé à fabriquer des marionnettes dans, la migration de leurs camionnettes, pour vivre. Ils ont commencé à fabriquer des objets et à les vendre. Il se fait que c'était des, des, marionnettes. Et puis de fil en aiguille, ils ont commencé à faire vivre ces marionnettes et donc à faire des spectacles avec des marionnettes et puis à faire des spectacles de théâtre de rue. La petite légende qui raconte encore aujourd'hui, que Patrick Chabou, le fondateur et directeur de la compagnie, raconte encore aujourd'hui, c'est qu'un jour ils sont engagés en Belgique et qu'ils sont payés en francs et qu'ils pensent qu'ils sont très très bien payés et qui font pas le calcul que le franc belge vaut six fois moins que le franc français et qu'ils n'ont même pas assez d'argent pour remettre de l'essence dans leur camionnette et retourner en France. Est-ce que c'est vrai Ça paraît trop beau pour être vrai, mais il le raconte encore aujourd'hui avec beaucoup de conviction. Donc je suis obligé de croire, moi, que c'est vrai. Et ils s'installent à Bruxelles, donc, où très vite ils ont beaucoup de chance, où ils rencontrent des gens comme Philippe Geluc, où ils intéressent des gens de la RTBF, donc de la télévision nationale, et ils font une émission pour les enfants qui s'appelle Lollipop, qui a un ton résolument moderne et même neuf pour en ce qui concerne les émissions pour enfants à la, télévision. Et donc ils obtiennent tout de suite un succès populaire en Belgique francophone assez grand. Et euh, ça leur permet après de créer leurs propres spectacles qui sont avec tout de suite une certaine popularité pour la compagnie parce qu'elle bénéficient un peu de ce qu'ils ont fait à la télévision. Euh, et quand est-ce que quand est-ce que vous êtes arrivé en fait à la compagnie Moi, je suis arrivé en 2004 en organisant une tournée pour la parade de rue en Espagne, parce que j'avais des contacts en Espagne et un des comédiens du Magic Land avait David, euh, David Notebar était un, chanteur de rock avec lequel j'avais beaucoup bossé. Et sachant que je partais en Espagne, il m'avait dit écoute, si tu peux faire quelque chose pour nous, maintenant je travaille au Magic Land, on a une parade de rue, c'est-à-dire que c'est parade de rue, c'est comme un, un défilé de carnaval, un peu, c'est beaucoup de couleurs et d'énergie dans la rue, ça mélange des circassiens et comédiens, c'est des feux d'artifice, des, des, échassiers, des comédiens. Avec, euh, à l'époque, c'était des gros dragons sur échasse et des, une batucada de percussion. Et j'ai trouvé ces, contacts en Espagne et, fatalement, je suis parti avec eux. Et puis de fil en aiguille, on m'a trouvé une place ici. Officiellement, je suis coordinateur artistique de la Zine Que Parade. Euh, parce que c'est un emploi qui est subventionné par la région bruxelloise, un ACS. Et donc voilà, pour service rendu par le Magic Land à la Zineke Parade, je suis un peu euh, comme un, coordinateur de la Zineke déplacé au Magic Land. Oui, j'ai vu euh, que le Magic Land était engagé dans, dans la Zineke Parade ou à, certains instants Surtout au début. la première édition, en 2000, le Magic Land a été très très fort impliqué les deux suivantes, un petit peu moins. Et maintenant, il faut bien le dire, presque plus, sauf certaines personnes du Magic Land à titre personnel sont encore impliquées. C'est-à-dire que des comédiens peuvent participer avec des, maisons de jeunes, euh, particulièrement à Saint-Josse, où la scénographe, Isis, la scénographe du, du, Magic Land, elle participe encore souvent, elle gère encore beaucoup euh, d'ateliers pour la Zineque, mais c'est plus des démarches personnelles euh, qu'une démarche de toute l'équipe du Magic Land qui a un peu fait le tour de la question, si on veut. C'est un événement qu'on apprécie beaucoup, la Zineke Parade, mais, mais voilà, euh, ce qu'on pouvait y faire en tant que théâtre, peut-être qu'on a fait un peu le tour de la question. Mais cette année, par contre, à Dunkerque, on participe à un, peu une Zineke Parade locale qui s'appelle le Grand Voyage. Et c'est un grand défilé de carnaval associatif aussi et participatif aussi, puisqu'il s'agit avant tout pour les habitants de Dunkerque de, créer une grande parade qui, en l'occurrence, représente la vie de monsieur et madame tout le monde, de la naissance jusqu'à la mort. Et donc, il y a différents tableaux qui se succèdent. Et nous, on s'occupe de deux tableaux, celui de la mort et celui qui s'appelle Ça roule, des familles avec des poussettes qui commencent à avoir des enfants. Euh, euh, une autre question. Euh, j'ai vu que donc il y a, le Magic Land Theater en tant que compagnie, et puis quand on commence à voir sur Internet à gratter, il y a plein de choses qui tu tombes sur plein de choses différentes. Ça peut aller de, des parades euh, avec les brigades du gag, par mhm. exemple. et puis on voit aussi des, artistes qui font un peu leurs choses dans leur coin ou qui font des trucs en solo ou avec d'autres. Et en fait, le Land Titre aujourd'hui, est-ce que c'est une compagnie ou est-ce que c'est un réseau, plus ou moins Eh bien, c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'on a un peu perdu, il faut bien l'avouer, j'espère que c'est toujours une compagnie, mais on a un peu perdu cette, cette utopie collective. Maintenant, ce sont des individus qui ont une personnalité forte, qui se réunissent parfois au Magic Land et qui, à d'autres moments, défendent des projets plus personnels aux grandes dames, à la grande déception de Patrick Chabot, évidemment, qui voudrait que ce qu'on peut faire à l'extérieur pour notre propre compte, on le fasse sous la bannière Magicland. Ce serait évidemment profitable à la compagnie, ce serait comme un, un label qu'on défendrait aussi en dehors. Mais malheureusement, on vit dans une société plus individualiste et dans une compagnie, les, les comédiens ne se trouvent pas toujours suffisamment gratifiés par rapport à, ce qu'ils pensent être leur talent ou ce être ce qui leur revient de droit. Et donc, quand ils ont parfois une idée personnelle, ils préfèrent la faire fructifier de leur côté. C'est vrai. Ce qui n'existait pas avant. Mais ça reste une compagnie, je pense, par la force des choses. Euh, euh, par exemple, cette année, avec des, comédiens comme Christelle Delbrook, comme John John Mossou, comme Bruce Ellison, etc., on est rentré ici au mois de septembre pour Mélopolis et on s'est quitté à la fin du mois de mars, à la fin de Nuit Torride à l'hospice. Ça veut dire que pratiquement de septembre à mars, on a quand même vécu ensemble presque tous les jours de la semaine et presque tous les soirs de la semaine aussi, parce qu'il y a des représentations et puis des, fêtes aussi qui se passent entre nous. Donc si on regarde un peu le temps qu'on passe ensemble, on peut dire que par la force des choses, on est quand même encore une compagnie. Euh, j'ai aussi vu que, enfin, par exemple, quand, quand je regardais les vidéos de la manifestation en 2010, mhm. euh, que vous revendiquez le terme du théâtre populaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en fait, d'être un théâtre populaire Il faut savoir que pendant très, très, très longtemps, le land a été boudé par les pouvoirs publics, par le pouvoir subsidiant en communauté française, donc par le ministère de la Culture, sous prétexte que c'était quand même pas très artistiquement intéressant. Et la situation a un petit peu changé. Hein. le dernier ministre, euh, Fadil Al-Anan, a décidé d'apporter une aide euh, qui, sans être suffisante, est, quand même mieux que rien. Et donc pendant très longtemps, le Magicland a été boudé parce que c'était un théâtre d'humour. Euh, les univers qui sont déployés sont quand même plus proches de, de l'enfance que de la prise de tête ou du théâtre classique. Et donc moi je pense que oui, c'est populaire parce que ça, parle à un public qui n'a pas besoin d'être éduqué pour comprendre euh, surtout s'il est francophone, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux de mots en français. Donc, euh, euh, il faut quand même parler un peu, un peu le français, je pense, même si, justement, des enfants viennent, ne comprennent pas les subtilités du texte, mais sont pris par l'univers visuel. Je pense que visuellement, c'est important aussi. Et donc, c'est un théâtre qui se voulait populaire, qui est né dans la rue. Donc, ils ont commencé à faire du théâtre de rue. Donc, un théâtre qui est directement accrocheur, qui parle directement aux spectateurs, où on essaye de faire attention que la, la, la barrière entre le la séparation entre le spectateur et le comédien est presque inexistante. C'est-à-dire que quand les spectateurs arrivent dans la salle, ils sont accueillis par des comédiens. Les comédiens, pas discutent avec eux parce qu'ils sont déjà dans un rôle, mais font comme si quelque part on jouait ensemble euh, quelque chose. Et donc, euh, tout ça fait que c'est du théâtre populaire. On ne respecte pas le, sacro-saint quatrième mur, la grande séparation qu'il y a dans les théâtres classiques, etc. Et aussi, c'est quelque chose qui est fait pour capter le public très vite, avec parfois peut-être des certaines facilités qui sont le propre du théâtre d'humour et de euh, et pendant très longtemps, donc ça, ça a été snobé comme étant un théâtre pas très sérieux. Donc je pense, moi, qui suis arrivé bien après, qu'ils ont fini par revendiquer très fort ce ce théâtre populaire parce qu'ils étaient un peu regardés de haut par les autres et par la presse, et par les collègues, et par les gens qui sortaient du, conservatoire et, des, et, les grandes personnalités du théâtre bruxellois. Je pense que s'ils avaient été immédiatement respectés, ils auraient peut-être pas revendiqué autant théâtre populaire. C'est du théâtre. <laughs> Je ne comprends pas comment ce théâtre a pu tenir 35 ans il y temps qu'il ferme ses portes. Nous savons comment devenir nos enfants. Comment vous utilisez des enfants négriers. Mais, mais, mais, excusez-moi, madame la déléguée culturelle. Je pense que c'est une très bonne question formulée par cette dame inconnue ici, j'étais au bord du tréteau. D'ailleurs, qu'on remballe tous ces gosses Ce n'est pas un exemple pour eux ah, ah Ce n'est pas la culture La culture, c'est autre chose Madame la déléguée, s'il vous plaît. Nous avons déjà perdu assez d'argent pour ces gens eh bien, euh, moi je représente euh, Voilà, dat was dus een stukje van de, van de manifestatie. Uh, in 2010. Uh, eh, ik kan horen hoe het eraan toe gaat, zo'n beetje qua stijl, ook in het theater soms. Voilà. En eh, wel in het volgende stukje eh, dan vragen we waarom dat, dat populair eh, zo, belangrijk is eigenlijk voor hen. En, en toen, dan zegt Xavier van, kijk, hij was onlangs langs geweest bij een theater vlakbij, theater Oceaan Noor. Ehm, met een heel intellectueel... heel intellectueel... Ja, inderdaad. En het is allemaal heel mooi en heel goed gedaan, maar er komt wel geen kat naar kijken. Ehm, en dat is bij Magicland wel niet het geval. De zalen zitten meestal vol. Het was heel snel uitverkocht ook, hè? Ja, dat is altijd heel snel uitverkocht. En ehm, dat maakt ook dat ze al 35 jaar hebben kunnen bestaan. Omdat ze zoveel succes hebben. Alhoewel dat is dus blijkbaar in 2010 toch wel met financiële problemen zaten. Ehm, en dan, uh, ja, dan hebben we gevraagd eh, wat hun publiek eigenlijk is. En dat vonden ze eigenlijk eh, heel moeilijk om te beantwoorden. Ehm, en ze hopen vooral dat het publiek zich regelmatig vernieuwt. Ehm, vroeger waren ze eh, heel populair op televisie. En dus mensen kwamen dikwijls van ver. Eh, speciaal omdat ze ze op televisie gezien hadden, kwamen ze naar het theater in Brussel. Ehm, voilà. En wat ze nu wel zien, is dat, eh, dat die meer, meer volkse mensen, dat er nu wat minder komen sinds dat ze niet meer op televisie zijn. Ehm, en dat er iets wel gestelder, of iets meer eh, burgerlijke mensen nu ook komen naar een theater. Dus toch. Dus toch, ja. Ehm, het publiek is ook meer Brussels geworden eh, dan vroeger. Vroeger kwamen mensen echt soms van Luik of van Namen. Um, wat dat nog wel gebeurt. En wat ook typisch is, is dat mensen dikwijls in grote groepen komen. Van tien, soms zelfs twintig of dertig mensen die voor een verjaardag of, of zo'n avondje uit onder vrienden met heel de bende afzakken. Ehm, wat ook typisch is aan, aan hun stukken, is dat, eh, dat het altijd in een historische context is. Dat kan gaan, dat kan gaan over piraten of over cowboys, over eh, de Franse revolutie. Ehm, en het is eh, een beetje in de stijl van Monty Python eigenlijk. Zo het, ja. ja. De boel in de soep draaien, laten we zeggen. Um, het gebouw van, van Magicland dat is, in, dat is vlak aan het Noordstation. Dat ligt eigenlijk tussen de Aarschotstraat en de Brabantstraat. Eh, dus men had aan de ene kant eh, de prostitutie en eh, een, buurt met heel veel migranten. En dus we vroegen ons dan ook af wat hun plaats is in die buurt, dat ze veel contact hebben met die mensen. En blijkt dat het vooral informele contacten zijn, bijvoorbeeld het buurtcomité gaat er gaan vergaderen. Ehm, maar het zijn mensen die, zeg, die op zich niet veel naar het theater komen, naar de voorstellingen. Nu, het schijnt wel, ehm, prinses Mathilde is daar langsgekomen. En toen hebben ze heel de buurt opgekuist. Eh, Logisch. Logisch, ja, want in de, in, in de wereld van prinses Mathilde stinkt het niet naar, uh, naar pis. Is er geen prostitutie? Is er geen prostitutie. Zelfs was zelfs zo erg. Normaal gezien, om in de straat binnen te rijden, dan moet je langs de Aarschotstraat, dus de, de straat met de prostitutie. Mhm. En dat is één richting, en dan rijd je richting Brabantstraat. Maar ze zijn achteruit ingereden van de Brabantstraat om niet, niet langs de prostituees te moeten passeren. Um, voilà. Eh, ja, dus het seizoen is nu ten einde. En dan, dan doen ze wel nog van alles in de zomer. Eh, ze doen verschillende theaterfestivals, straattheaterfestivals. Uh, in, in Duinkerken daar ook, die, die parade. bijvoorbeeld in, in Zuid-Frankrijk gaan ze naar Carpentras, noemt dat. Ik denk dat dat een, een naam is van een plaats. Ja. Ehm, en daar, daar eh, zijn ze de, de beheerders van eh, La Cour de Belge. Dus dat is blijkbaar een speciale Belgische stek. Eh, en dan moeten ze een fritkot meebrengen en wat een bier. En dan geven ze les over ons. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Dus hun publiek is breder dan de mensen die naar theater komen ook. Ja, ja. Nu, ze, worden ook, ze hebben ook verschillende projecten. bijvoorbeeld kun je, je kunt ze ook huren, de acteur. <laughs> bijvoorbeeld voor een huwelijk eh, of eh, voor bedrijfsfeesten. En dat is natuurlijk voor hen een manier om, eh, om, om geld te verdienen. want een spektakel, zelfs, zelfs al zit die zelf vol, zitten ze vaak nog met een deficit. Ah. Omdat er, ja, als er zoveel mensen aan te pas komen om zo'n, om productie te realiseren. Um, voilà. En nu ga ik u het tweede stukje laten horen, dan kan je het zelf vertellen. Ik ben benieuwd. J'ai une question peut-être pour ajouter. Pourquoi est-ce que c'est si important pour le Magic Land d'être populaire Allez, c'est comme... Euh, ah ben, c'est notre... Euh, c'est ce que j'essayais de dire aussi. Du coup, ça devient une fierté. Par exemple, tu peux faire quelque chose... Moi, j'aime beaucoup les, toutes les sortes de, de, théâtre, mais tu peux faire quelque chose de très prise de tête. J'ai été voir, par exemple, au Théâtre Océan Nord, qui est notre voisin géographique, une pièce sur les pensées de Pascal. Mais les pensées de Pascal, pour mettre ça en scène, il fallait le faire vraiment. Et et, le type, il avait un document sur lequel il expliquait toute sa scénographie. C'était génial. Mais il n'y avait personne dans la salle. Ici, la salle, elle est presque tout le temps pleine. Et donc, c'était, c'est une certaine fierté de dire, regardez, c'est populaire, ça marche, ça fonctionne. Les salles se remplissent et euh, on vit autant de la billetterie que de l'argent qu'on peut recevoir d'un ministère ou, ou qu'on va chercher dans la rue en faisant des parades de rue, des carnavals, etc. Donc c'est important de euh, d'abord que, que le théâtre ne soit pas élitiste, d'abord que le théâtre s'adresse à tout le monde, mais c'est aussi important de dire, regardez, ça fait 35 ans que ça dure le, le Magic Land et que ça continue à fonctionner, c'est bien qu'il y a quelque chose de particulier et qui fonctionne avec le, le public. Et donc, c'est devenu une fierté, je pense, dans un second temps. Euh, c'est qui votre public, en fait c'est très difficile à dire ça, parce que la, chose qu'on espère le plus, c'est qu'ils se renouvellent. Et on le remarque maintenant, je dirais même qu'ils sont bourgeois un petit peu. On avait un public plus populaire, vraiment des classes populaires, donc plus sociologiquement populaire avant. Et là, maintenant, j'ai cru constater, mais c'est mon point de vue de comédien sur scène, je ne sais pas, je ne suis pas en train non plus de parler avec tout le monde, j'ai cru constater qu'il y avait euh, des gens un peu plus aisés qui venaient. Et euh, au début, avec toujours cette émission pour enfants, Lollipop, qui passait sur la RTBF, on avait la ils avaient la particularité, puisque je n'en étais pas encore, de faire venir des gens de très loin, de Liège, de Namur, et ça c'est le syndrome télévision. Ils allaient voir les gens qu'ils avaient vus à la télé, et donc pour ça on se déplace. Maintenant c'est quand même un public qui est plus bruxellois, c'est plus rare, je crois, quand les gens viennent de province, même si ça arrive encore. Et donc, je pense que c'est un théâtre où les gens aiment bien venir en groupe. Ça, c'est important. Qui est plus que dans les autres théâtres. C'est-à-dire qu'ici, les gens, ils font des groupes de 10, 15, 20, 30 amis pour venir ensemble au théâtre, faire un peu la fête, faire un anniversaire, faire des choses comme ça, parce que c'est des, pièces assez longues dans lesquelles on se laisse embarquer. Euh, une fois on parle de pirates, une fois on est avec des cow-boys, une fois on est très emperruqué Louis XVI. Euh, donc c'est toujours un contexte historique qui est très, très défini et, qui permet un décalage. Et, je dirais que c'est proche des Monty Python, moi, en fin de compte. Moi, en tout cas, c'est la référence que je vois en premier et qui me plaît aussi. C'est pour ça que <laughs> c'est celle-là que je vois en premier. Mais euh, c'est prendre un contexte historique très fort, s'intéresser plus à l'histoire qu'on voudrait bien le dire, mais raconter plein de choses absurdes après, à partir de là. Et euh, en fait, le théâtre est ici depuis 94 Depuis 20 ans, une vingtaine d'années. Ah, 94, c'est possible, tu sais ça mieux que moi. Quel est votre rapport avec le quartier Parce qu'il est assez particulier, vous êtes entre euh, la rue d'Arscots avec la prostitution, la rue de Brabant avec euh, la, migration. Euh. Eh bien, c'est des... on a des rapports avec le quartier, mais qui sont presque de l'ordre privé. Ça veut dire quand le comité de quartier veut se réunir, il y a un petit quête là du quartier qui a 15 ans, qui est très dynamique là-dedans, qui vient souvent me voir. On leur met trois tables, trois bouteilles de Fanta et ils se réunissent entre eux. Mais on a affaire à une population qui va pas beaucoup au théâtre. Et ils savent tous qu'on fait du théâtre. Euh, ils nous ont ils ont appris à nous respecter. Moi, j'ai vu des paliers, des paliers un petit peu curieux. Par exemple, quand la princesse Mathilde est venue ici, ils ont nettoyé tout le quartier parce que dans le monde de la princesse Mathilde, tout doit toujours être propre. Et j'ai cru qu'ils allaient nous prendre en grippe un peu. C'est quoi C'est maintenant nos, voisins du Magic Land qui accueillent la princesse Mathilde. Ah ben non, ils nous ont beaucoup respectés pour ça. La princesse Mathilde venait au Magic Land, C'est quand même, on devait être, on devait être une bande euh, plus sérieuse que ce qu'ils <laughs> avaient pensé. Qu'est-ce qu'elle venait faire ici elle venait voir Odile Mathieu, pour être franc. Odile Mathieu et, Thierry de Coster. Et Odile Mathieu, c'est une madame petite de, ce qui ne l'empêche pas d'être une comédienne euh, super douée, splendide, et qui fait des spectacles qui marchent très très bien aussi. Et, euh, mais ça, c'était surréaliste, tu sais. Donc, euh, Mathilde est venue entourée de de type de la sécurité de l'État avec des oreillettes et, qu'on voyait un petit peu partout. Ils ont nettoyé, donc on vit près, près des prostituées, tu viens de le dire, et souvent quand les gens étaient visités visiter une prostituée, ils font leurs besoins dans la rue, donc ça sent l'urine très très fort. Subitement, ils ont nettoyé le quartier comme ils n'avaient jamais fait depuis que je suis ici. C'est pour ça que j'avais un peu honte, moi, pour les riverains. Parce que je me dis, enfin, ils vont se dire, on nettoie mon quartier seulement quand la princesse Mathilde est en déplacement. Elle est venue en marche arrière, puisque la rue est en sens unique, pour ne pas qu'elle passe dans la rue des prostituées, parce que dans le monde de Mathilde, la prostituée, ça <laughs> n'existe pas. Et, et puis, elle a débarqué ici avec les dames de compagnie et tout le truc. C'était hallucinant. Et cette femme n'a pas beaucoup de second degré. Par exemple, elle a dit à Patrick, le directeur de la compagnie, ah mais écoutez, je savais pas qu'il y avait un théâtre. C'est chouette, vous savez, parce que j'habite pas très loin. <laughs> Patrick lui a répondu que on lui enverrait l'information parce que son adresse devait pas être très dure à trouver. Et donc voilà, c'était un échange comme ça très drôle. La princesse Mathilde vit dans un autre monde que le nôtre, il faut le savoir, mhm. définitivement. Ok. Euh, et maintenant que, en fait, la, saison de théâtre ici euh, est finie, qu'est-ce que vous faites euh, en été vous, partez faire du théâtre de rue ou quelque chose ben, Par exemple, on va jouer à Carpentras cet été dans le sud de la France, dans ce qu'ils appellent la cour des Belges. De Belges, il n'y que nous pour la deuxième année consécutive. Et là, contractuellement, on doit ramener un cote à frites et des fûts de bière parce que c'est la cour des Belges. Donc on fait du théâtre, mais aussi on, fait, on présente quelques spécialités belges. Et euh, on participe, on fait beaucoup d'animation aussi. Par exemple, samedi, il y a des comédiens du Land qui seront dans les couloirs du Palais des Beaux-Arts pour la clôture du Festival du film fantastique. Euh, on participe à cette parade participative à Dunkerque. Euh, et on fait beaucoup d'animations, comme ça, public ou privé, certains festivals de théâtre de rue, euh, d'autres fêtes un peu plus locales, et aussi euh, on loue même les services des comédiens pour des, animations privées. Si des gens veulent se marier et qui veulent un faux serveur ou, ou pour des fêtes. Et paradoxalement, c'est une manière un petit peu de nous financer. Ça veut dire que quand un comédien fait une animation comme ça pour le Magic Land, il reçoit un cachet. Et puis il y a une petite part du budget qui est demandée pour chaque comédien qui revient dans les caisses du, du Magic Land. Et cet argent qui est dépensé permet de créer des spectacles qui sont, eux, plutôt déficitaires. Parce qu'un spectacle de théâtre, même dans une salle remplie, quand on a payé les, les régisseurs, les costumiers, les décorateurs, le, euh, les scénographes, les comédiens, l'équipe administrative aussi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui est impliqué dans la création d'un spectacle. C'est un petit pays déchiré tout dedans. Papa était wallon, maman parlait flamand. C'est là que j'ai grandi, entre Namur et Gand. Namur oui, vous avez compris, mais c'est la Wallonie. Mais où allons-nous Oui, où allons-y C'est un pays très loin d'ici. Mais où allons-nous Oui, où allons-y Dieu, quel monde Wallonie. Et j'ai trop entendu ces mots qu'on dit souvent. Un flamand courageux, un wallon fainéant. La main de Wiltura dans le dos d'Adamo. Et pourquoi pas la Meuse se jetant dans du monde, l'Autriche évidemment. Des paradis perdus sous des soleils brûlants, c'est si brûlant, c'est si brûlant, c'est si brûlant, c'est si brûlant. Mais Dieu qu'elle me manquait, la pluie de bois, denk ik ook. zo'n voorbeeldje van dat van dat netwerk. Zie dan hier een vrij gekende comedienne. Mhm. Eh, die met Magicland verbonden is. En trouwens, de, de parlando eh, tijdens het liedje, dat was van Xavier. Die, eh, die we aan het interviewen zijn, zo ja. gezegd. Voilà, dus, ehm, en in het laatste stukje, um, dan praten we eigenlijk bijvoorbeeld over, over wat dat het Magicland Theater is. Ik bedoel, er werken een aantal mensen vast. Ze zijn maar vijf. Mhm. Terwijl de artiesten eigenlijk betaald worden, ze noemen dat ook cachet. Dat is eigenlijk gewoon per prestatie ja. Eh, betaald worden. Ehm, en er zijn inderdaad verschillende, verschillende projecten die nog bezig zijn. Eh, er zijn nog straatspectakels eh, of, straattheater. Ze zijn bezig met een, confessioneel mobiel, als ik het goed begrepen heb. Dat snap ik niet. Het een rijdende biechtstoel. Ah ja, oké. <laughs> <laughs> blijkbaar met een pastoor, uh, je dan die een mobiele biechtstoel heeft om op evenementen te plaatsen, dan kunnen daar gaan biechten. Dat, kan, hier ook, hè? Dat kan hier ook, dat is wel waar, absoluut. Ehm, er, is, er staat ook een project op stapel, maar daar zijn ze nog aan het onderhandelen met een psychiatrische kliniek in Namen, de mhm. eh, -huh. Die bestaan 100 jaar en die zouden willen, dus met, met, de, met de bewoners en het personeel, eh, samen een theaterstuk maken om die 100-jarige verjaardag te vieren. Dat is echt sociaal-artistiek. Ja, absoluut. Ehm, en er zijn nog wel zo'n dingen. Eh, je, kan, je, kan ook fragmenten vinden, we zullen dat op de blog zetten. Op internet van een project dat ze gedaan hebben met, een, met het OCMW van Sint-Gilles. Eh, over eh, mensen die te diep in de schulden zitten en er niet meer uit geraken. Waarbij dat ze dus een soort parcours hebben gemaakt met een met een postbode, met een, een, een gerechtsdeurwaarder, met een bankier, met een verkoper die er allerlei troep aansmeert. En ze kunnen de mensen die binnenkomen herkennen aan een badge, die hebben een bepaalde mhm. kleur. En dan weten ze bijvoorbeeld van, eh, dat is een, een zelfstandige geweest die, die over kop is gegaan, of dat is iemand die zijn, een vrouw die geld verdiende is vertrokken en nu heeft hem geen geld, zit hem in de schulden. En zo, kunnen, en zo kunnen ze dus ook inspelen op de mensen. En ze gaan dus echt mensen meenemen en heel het verhaal opnieuw spelen. Ja. Uh, dat is, ja, het ziet er uh, eh, zeer interessant uit in elk geval. En trouwens, eind dit jaar in november zouden ze dat waarschijnlijk terug doen, heb ik gezien op de website. Ah ja. Ja, dus het is inderdaad, eh, het is niet zomaar theater, er is veel straattheater, het is, het is vrij volks, het is ook heel sociaal. Er zit ook vaak zo'n beetje een, een sociaal-kritische ondertoon in een stukje, maar daar leggen ze niet te dik op. Nee. Ehm, maar dat vinden ze wel heel belangrijk blijkbaar. En dan, uh, ja, dan, het probleem is wel dat ze niet zo goedkoop zijn. Dus is 18 ah, euro. Dat is veel, hè? Voor een ticket. Ja, dat is veel. Het probleem is dat ze niet echt andere mogelijkheden hebben, omdat ze, dat inkomsten zijn die ze nodig hebben. Er zijn natuurlijk wel een paar mogelijkheden om goedkoper te gaan eh, met Arsène 50 of via artikel, wat is het, artikel 27. Ah, Artikel 27, dat zijn zo eh, ticketten waar mensen die aan het mee zijn en zo heel goedkoop mee naar culturele activiteiten kunnen gaan. Maar het is inderdaad duur en ehm, dat, dat is opnieuw een selectie van het publiek in de zin, ze hebben een iets ouder publiek, ook omdat jonge mensen meestal geen hoesting hebben om 18 euro uit te geven. Une culture. cultuur. Aan cultuur, aan een theater. Misschien wel aan een, mais concertticket, maar niet voor, eh, voor het theater. bon, c'est is dus een probleem waar ze mee zitten. Maar ik, zal het, uh, ik kan het zelf eigenlijk veel beter uitleggen. Dans la création d'un spectacle. Oui, en fait, il y a combien de, de gens qui travaillent dans la compagnie Alors, de nouveau, c'est très difficile à dire. Il y a cinq employés à plein temps, mais qui sont plutôt. Oui, c'est beaucoup. Quelque part, c'est beaucoup quand même mais c'est plus une équipe d'administration, gestion quotidienne qu'une équipe artistique. Hmm. Ah bon, il y a Patrick, Patrick Chabou, euh, euh, qui est le directeur de la compagnie, et Yves, euh, qui est un, régisseur, technicien, décorateur, constructeur. Mais les, autres emplois, on est plutôt dans le promotionnel et l'administration que dans l'artistique. Donc ça veut dire que les, comédiens, eux, fonctionnent encore au, cachet, comme, comme beaucoup d'artistes, euh, en fait. Ça va, mais euh, peut-être j'ai pas bien compris. Alors vous faites les, pièce pièces théâtre ici Il y a des gens aussi qui, utilisent le bâtiment et vous faites des parades ailleurs. Il y a aussi des autres activités. On essaye d'avoir, de, on essaye de créer d'autres spectacles de rue il y a des plus petits modules aussi, il y a des duos des chassiers, on va relancer un, curé et son bedeau avec leur confessionnal mobile. Euh, ça s'arrête jamais vraiment. Patrick, là, est en train d'écrire un, spectacle pour une compagnie de théâtre amateur. On va vraisemblablement avec une clinique psychiatrique namuroise, la clinique du Beauvallon, dans le cadre de leur centenaire, monter un spectacle avec les patients, donc avec les fous, si je peux dire, et aussi le personnel qui les encadre, euh, qui racontera l'histoire de cette institution, donc de l'hôpital du, du, Beau-Vallon. C'est carrément génial. Après, on est encore qu'aux discussions de préparation et on est en train d'essayer de, se mettre d'accord sur un budget et sur une méthode, mmh. euh, puisqu'ils veulent raconter l'histoire de leur institution. C'est mieux que ça parte d'abord de chez eux, quand même aussi, mais c'est presque sûr que ça va se faire. Donc on cherche des projets euh, un petit peu partout. Moi, en tout cas, je trouve que j'ai déjà bien assez de travail pour une année comme ça. J'en veux pas beaucoup plus. <laughs> Euh, oui, ça me fait penser. Euh, vous faites du théâtre, vous êtes une, centre allez, culturel, artistique, mais votre public est populaire, votre euh, message dans votre humour, c'est très. ça critique un peu notre état oui, on essaye. on Et puis vous faites des, projets sociaux, artistiques sociaux, dans des... Mhm. Alors c'est beaucoup plus large que... Voilà. On a quelque chose qui a très très très fort marché aussi, qui, dont le succès nous a presque dépassé, créé avec le CPAS de Saint-Gilles. On a créé un, on va, ce qu'on va appeler un module de théâtre-action. Disons que c'est un jeu de rôle en live avec des comédiens de sensibilisation au surendettement. Ça veut dire qu'il y avait trois formes de parcours différentes. Et nous, on les reconnaissait en tant que comédiens à la, couleur qu'ils avaient sur un petit badge. Euh, le type qui devient indépendant et puis c'est la catastrophe et puis il a acheté plein de choses et il se surendette. Le type, son couple foire et lui travaillait pas, c'était sa copine qui avait toutes les choses. Et donc on les accompagne comme ça dans la spirale du surendettement. on les oblige à jouer le jeu avec nous. Moi je faisais le facteur, il y avait un banquier, il y avait un huissier de justice évidemment et on les accompagnait vers des logements de plus en plus insalubres, on coupait l'électricité dans leur logement et ça ça a très très fort marché. Donc c'est s'adresse surtout à des publics d'adolescents et de scolaires quoique, ou, à des gens qui ont vécu vraiment la spirale du surendettement aussi. Et moi, dans un premier temps, j'avais cru ça marchera pas. Les adolescents, ils vont nous regarder, ils vont trouver que c'est fake. Et c'est les adolescents qui se prenaient le plus au jeu, qui avaient peur presque. Le huissier, le comédien qui fait le huissier, David Notebar, qui fait ça très très bien. Il fait un huissier cynique, dégueulasse. Les gens en avaient presque physiquement peur. Et donc, euh, ça, c'est un très chouette projet aussi qui a, qui a, bien marché et on est bien là presque dans le théâtre social, le théâtre action, où là le message est, très important. Et dans ce qu'on fait ici, c'est vrai que souvent, c'est des grandes farces, mais il y a une petite critique sociale euh, sous-jacente quand même. Euh. J'espère, ça ferait, ça ferait plaisir à Patrick Chabot que tu lui dises ça. Euh, oui, alors votre public est beaucoup plus large que que vous disiez avant, comme oui, on voit c'est populaire, mais on voit qu'il y a de plus en plus bourgeois. C'est aussi à la rue et dans des services et dans des. Et alors on a une billetterie qui malheureusement discrimine un petit peu. Ça, on me le dit encore tous les jours quand je rencontre des, gens à Bruxelles. Parce que pendant très longtemps, la, jeune génération a dit magic land il y avait une image de gentil ringardise aussi. Euh, même si ça a toujours été engagé, etc., c'était pas tout à fait in. En tout cas, c'était mon ressenti, moi, par rapport aux gens qui sont vraiment dans les sphères culturelles et un peu alternatives à Bruxelles. Et je remarque de plus en plus que c'est pas vrai, que les gens sont très intéressés, mais me disent, oui, mais une place de théâtre chez vous, c'est 18 euros. Et, malheureusement, c'est vrai. Et malheureusement, on vit très très fort de la billetterie, alors que les petits malins se rassurent, il y a toujours des tarifs réduits après les premiers jours. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Mais malheureusement, on discrimine. Il y a aussi possibilité pour les articles 27 de venir, mais dans, dans certaines limites, ça discrimine quand même beaucoup. Il y a peu de gens de, j'allais dire de ma génération, mais même de la génération suivante, il y a peu de gens de 20 ans qui sont prêts à payer 18 euros pour aller au théâtre. C'est vrai. parce qu'il y, a beaucoup d'autres possibilités d'aller pour 7-10 euros dans beaucoup d'autres théâtres. Et oui, euh, mais il y a aussi beaucoup de gens qui qui peuvent pas aller parce que c'est 18 euros. Oui. Je crois. Ah non, je suis hmm. Je pense aussi, malheureusement. Et qu'on peut pas on peut essayer de s'adapter à chacun, mais malheureusement, on doit garder une certaine politique tarifaire pour, pour pouvoir garder le théâtre, tout simplement. Sauf si la ministre double encore la subvention l'année prochaine. <laughs> Au monde, il est un endroit où par le chaud et le froid règne un noble petit gars. Généreux dès le matin, devant de nombreux témoins, il déverse tout son bien. Mannequin Pis, petit gars de Bruxelles, mannequin Pis, mignon porte-bonheur, mannequin Pis, arrose les plus belles, mannequin Pis, arrose tous les cœurs quand il fait et refait pss, en douce, il pousse gaiement Mannequin pis une immense innocence sort à plein jet de son petit sifflet. Les pays peuvent bouger, s'énerver, se provoquer, lui ne daigne pas changer. Même dans l'adversité, il défend la liberté et le droit de s'exprimer. Mannequin Pis Petit gars de Bruxelles. Mannequin Pis Mignon porte-bonheur. Mannequin Pis À les plus belles. Mannequin pisse. Arrose tous les cœurs. Quand il fait pss, pss, et refait pss, en douce, il pousse gaiement. Mannequin Pis Une immense innocence sort à son petit sifflet. Les gens les plus réputés sont venus pour l'admirer et lui ont tous présenté des costumes chamarrés, des vestes en médaillé. ça ne l'a pas enrayé. Mannequin Pis petit gars de Bruxelles, Mannequin Pis mignon porte-bonheur, Mannequin Pis arrose les plus belles, Mannequin arrose tous les cœurs quand il fait pss, et refait en douce il pousse et mord mannequin pisse une immense innocence sort à plein de son petit sifflet j'ai la très forte impression qu'il aime cette chanson et la coule à sa façon et j'irai jusqu'à penser que pour la recommencer, il demande à bien pisser. mannequin petit gars de Bruxelles, mannequin caprice, mignon porte-bonheur, mannequin arrose les plus belles, mannequin arrose tous les cœurs quand il fait pss, pss, et refait pss, en douce, il pousse gaiement. Pss. Mannequin pire, une immense innocence sort à plein de son petit sifflet. Ook mooi. Ja, <laughs> ja. ja. Eh, wie was dat? Dat is Maurice Chevalier. Uh ik ken die niet zo goed, maar dat was een eh, zeer, zeer gekende zanger in de, jaren 30 en 40. een Fransman. maar ik kende blijkbaar wel Manneken Pies. Ja. On ne sait pas où ça nous mène, seul notre nous épaule Même si le film est le même, on ne joue pas les mêmes rôles Les DJ passent nos peines en plein cœur de dancehall Dis-leur qu'ici on scène parce que la vie n'a rien de drôle Je me prends pas les couilles, je fais les choses comme elles viennent Entre le rap et les magouilles, je authentique à l'ancienne Arrête de me parler douille si t'assumes pas les longues peines Ici à la moindre embrouille, on t'allume au on C'est soit ils te fouillent, soit ces putains de flics prennent Dis-leur qu'il a rien de cool dans ce que la rue enseigne Peu de képi, trop de cagoules dans les endroits où je traîne alors peu de gens nous comprennent. C'est pour tout ce qu'on refoule, les solutions, leurs problèmes. Par qu'on les sous à aborder les mêmes thèmes. Si les mêmes planches on foule, on fait pas les mêmes scènes. Intraitable et mon crew, NF9 CNN. Sache que le manque de sous est la seule chose qui ramène. La plupart des gars de chez nous, c'est la seule chose qui retiennent. Parce que ce qui est flou blesse, marque ou imprègne. J'assigne un nouveau coup, r on ne sait pas où ça nous mène, ça note nous épaules Même si le film est le même, on ne joue pas les mêmes rôles Les DJ passent nos peines en plein cœur de dancehall Dis-leur qu'ici on scène parce que la vie n'a rien de drôle On ne sait pas où ça nous mène, note nous épaules Même si le film est le même, on ne joue pas les mêmes rôles Les DJ passent nos peines en plein cœur de dancehall Dis-leur qu'ici on scène parce que la vie n'a rien de drôle Garde les mains en l'air, je ferai pas plus de sommation Ma bouche à revolver, j'ai la rime pour munition J'appuie sur le verre et mets le rap sous pression mon arme de guerre, destruction massive sur le front. Freiné par les faux frères et les fausses coalitions. Tout ça n'a rien de sincère, j'en ai l'intime conviction. T'inquiète, c'est ce que j'ai à faire, je suis popé en mission. Aussi léger te semble l'air, lourd est sa dimension. Si dans le crime t'es primaire, relaxe la détention. C'est pour la souffrance des mères causée par de mauvais garçons. En violence sur enchère, ne cherche plus à avoir raison. Tu ferais sûrement mieux te taire au lieu de parler comme un con. C'est pas celui qui a le plus les nerfs, qui a le plus d'ambition. Je suis pas venu faire carrière ni donner de leçons. Mais rajoutez ma à l'authentique construction connais ma bannière souterrain production On ne sait pas où ça nous mène, seule notre nous épaules Même si le film est le même, on ne joue pas les mêmes rôles Les DJ passent nos peines en plein cœur de dancehall Dis-leur qu'ici on scène parce que la vie n'a rien de drôle On ne sait pas où ça nous mène, seule notre nous épaules Même si le film est le même, on ne joue pas les mêmes rôles Les DJ passent nos peines en plein cœur de dancehall Dis-leur qu'ici on scène parce que la vie n'a rien de drôle défoncé sous, notre avenir se traîne On donnerait, on veut tout, on est des rois et des reines d'une corde au cou ou en se taillant les veines. Leur suicide nous tue à nous, il serait temps qu'ils comprennent. Un bisou sur la joue, une lame dans l'abdomen. Chacun d'entre nous joue sans savoir où ça le mène. On est nulle part et partout, vaste est notre domaine. Vos frontières, on s'en fout, on a brisé nos chaînes. La vie crame par les deux bouts jusqu'à ce que l'on s'éteigne. La tête haute et debout, derrière nos sourires, on saigne. Les grosses marques des bijoux, quand le courant entraîne, on devient vite un voyou dans les milieux où je baigne. Si le rap régule mon cou, le hip hop coule dans mes veines. Je porte un peu de chaque dans la rue comme sur scène, je n'attends plus que tourne la roue. Chaque jour suffit sa peine. On mesure la force des coups à la douleur de ce qui se ça nous mène sur les notes nous épaules Même si le film est le même, monde, joue pas les mêmes rôles. Les DJ passent nos peines en plein cœur de dancehall. Dis-leur qu'ici on scène parce que la vie n'a rien de drôle. Voilà, dat was CNN, ehm, ou CNN. 199. 199. Ja. Les criminels non... Négligeable. Négligeable. Uh, eh, Brussels, nu, hedendaags. Ja. We, we hebben niet de pretentie om te zeggen dat we heel veel afweten <laughs> van de Belgische hip-hop, maar we zijn wel serieus op zoek. Ja. Dus voilà. Uh, dat was het al bijna. Dat was het al bijna. Het is nog niet helemaal gedaan. Nee. Ehm, we gaan straks nog iets laten horen van... Jeff Kazak. Kazak. Ehm, heel, heel Brussels. Ja, ah. inderdaad. Ja. Ehm, voor het ogenblik zijn er wat mensen bezig met systematisch oude platen op YouTube aan het zetten en blogs aan het maken en zo. als alles goed gaat, zullen we de volgende keer eh, praten met Tischke van Muilenbeek. En ik kijk daar keihard naar uit. We kijken daar naar uit, ja, inderdaad. En het is een beetje in die context dat we Jeff Kazak gaan opzetten. Het is in het Frans, in het Brussels Frans. En het is extreem grappig. Ik kende het niet. Ik ook niet. Het is, eh, het is echt wel de moeite, vind ik. Ja. Voici le professeur Jeff Kazak qui va faire un cours sur les belles manières. Tu vois souvent des personnes, même de très convenables, et très deftes, qui savent pas toujours juste comment qu'elles doivent se conduire dans le beau monde et quoi ce qu'elles doivent dire et pas dire. Il y en a des qui clashent comme ça un peu la politesse contre le mur. Ça est pour ces gens-là que le ministre de la Culture française, M. Van Antwerpen, a voulu faire un disque culturel et qui s'est adressé pour ça à un homme du monde comme moi, le vicomte Jeff Kazak, pour donner des conseils avec toute la compétence que je suis connu pour dans tout Meulebeck. Je commencerai par expliquer comment tu dois vous conduire chez la première personne du royaume, le roi. Naturellement, vous pouvez trouver ça inutile d'apprendre comment on doit se conduire à la cour vu que vous n'y allez jamais. <laughs> Mais n'oubliez pas que tout se démocratistifie et que maintenant le roi y reçoit toutes sortes de gens, même des coureurs cyclistes, <laughs> des joueurs de guitare, des danseurs de bégère, des bamboulas, des petits secrétaires d'État et des poyettes abstraits. <laughs> Sans parler des marchands de ce qui viennent lui apporter leur première pêche. C'est pourquoi ça peut maintenant arriver au premier snul venu, et donc aussi à vous, d'être invité au palais du roi. Donc, suppose maintenant, une fois que tu sois délégué par les pêcheurs de Guernou de Nieuport ou par les marchands de huit des marchés Sainte-Catherine, ou par les fabricants d'Etecaise Saint-Quentin pour aller offrir à Sa Majesté les premières crevettes ou le premier plat de caisse de la saison. Ah well, comment vous ferez Je le tous tout, mais à mon Tu, tu seras maintenant là avec ta belle figure et tes plats pieds. Voilà quoi ce qu'il faut faire. D'abord, te faut montrer ta lettre d'invitation aux soldats de garde. Et puis, tu sonnes à la porte du palais. C'est rarement le roi lui-même qui vient. C'est plus souvent un Berlin avec un beau costume brodé. Il vous tend la main, mais vous ne devez pas lui donner la tienne. Sa, main, c'est seulement pour prendre ta canne, ton par-dessus et ton bolot. Parce que tu dois mettre un chapeau boule pour aller à la cour, le Bon, le Scamberland il dit Je vais de faire voir si Sa Majesté est là. Pendant qu'il va voir, vous restez bien que sur ta chaise. Il faut pas mettre les petites postures japonaises dans ton binezac. <laughs> Ni écrire ton nom comme souvenir sur la tapisserie. Ça n'est pas convenable. Alors le revient et il dit Je vais vous introductionner dans Sa Majesté son bureau. Vous allez avec et puis il ouvre la porte du bureau, mais le roi n'est pas dedans. Sa Majesté arrive à l'instant, qu'il dit. Assoyez-vous seulement un peu là en face de son bureau en attendant. Bon, vous êtes là maintenant avec ton stinkum de caisse et ton kilo de crevettes. Le roi ouvre une porte, il entre et vient sur vous. Si vous voulez alors tout de suite montrer que tu es bien élevé, vous devez vous lever de ton fauteuil au lieu de rester assis dedans. Ça a été un petit rien, mais comme ça, le roi saura tout de suite qu'il a affaire à un gentleman qui a suivi mon cours des belles manières. Tu peux pas prendre la parole le premier. Tu dois attendre que le roi te dise d'abord Monsieur le délégué, bonjour, asseyez vous seulement. <laughs> Alors seulement tu peux causer. Mais attention, il faut, il faut pas appeler le roi mon sire, ni ma majesté, ni mon seigneur, ni encore moins majesté tout court. Il faut dire votre sire à la troisième personne, bien que vous n'êtes que deux. Par exemple, merci, votre sire est bien bonne. Et puis, tu demandes poliment des nouvelles de toute sa famille. J'espère que son éminence, mon oncle, de votre sire se porte bien, etc. Mais il faut pas dire mon oncle Charles ni Liliane, ni Bère, ni Paolatje. Et puis quand vous êtes êtes gebabbeld, tu montres ton petit paquet et tu dis J'ai apporté une petite surprise pour votre cire. Devinez une fois quoi ce que c'est Tu le laisses deviner, mais pas trop longtemps. Et quand tu vois que ça l'amuse plus, tu dis Votre cire dans le salon gauche. Ah, ouais c'est un nette caisse. Ah bon, ah bien coulant. C'est un cadeau de l'amicale des étiquettes fretters de Bollingen. Il faut pas ajouter, tu veux une fois goûter après. Mais votre cire veut-elle une fois goûter un Stuxque Appelez seulement ta madame et ton grand scamberlan pour goûter avec. Comme il est poli, il refusera. Il dira, c'est trop de grâce, vraiment. Je ne veux pas vous imposer tout cet embrasse. Et puis, à la cour, nous ne mangeons jamais entre les repas. Mais on soupera ce soir avec. Encore mille merci et au plaisir de vous revoir. Quand le roi dit ça, ça veut dire qu'il a assez vu ta figure. tu n'insistes plus et tu dis simplement Votre sire, je m'excuse que je dois déjà partir, mais j'ai une importante partie de ce mausoyas dans un quart d'heure avec les amis. et eh, ça serait impoli que j'arrive trop tard, ne vous Allez, au revoir, compliment à toute la famille. Et c'est pas la peine de me remercier. À tous présents et à venir, salut. C'est comme ça qu'on dit au revoir au roi. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais sans mes conseils, vous vous feriez passer pour un cajouberaire des marolles. Ik ga nog Brussels moeten leren, denk ik. Ja, vind je het moeilijk om te begrijpen? Ja. ja. ja. Mij, ik vind, voor mij valt het wel mee, maar ik heb er een paar keer naar geluisterd. Mm in elk geval, dat was dus uh, Jeff Kazak en dat is eigenlijk een, een, een, personage van eh, Jean Van Osta. Dat was een, ja. journalist eh, die in de Vlaanderen schreef, maar die ook een paar platen heeft opgenomen. Ah ja. Ja, en dus Jeff Kazak, dat is een façadeklasher. Een façadeklasher. Een façadeklasher, dat is een schilder. Ja, ah ja. En, en dat is een fictieve figuur. Ja. Oké, okay, maar dat was het dan zeker. We gaan eh, afronden. Ehm, bedankt dat u luisterde naar de aanvaring. Dat jullie het tot nu toe hebben kunnen volhouden. Eh, we zijn er weer, ehm, ik denk 27 mei, maandag. Klopt ja. dat? Ehm, maar eh, je kunt ons volgen op de blog en die gaat als volgt. De aanvaring in één woord. .noblogs.org Oké, en eh, we gaan daar ook ehm, wat meer info zetten over ehm, waar we het over gehad hebben vandaag en volgende keren. Ja, en we gaan de uitzendingen eh, ook op internet zetten als podcast. Oké. Dag sidekick. <laughs> Dag ankervrouw. Tot de volgende keer. Dag. De aanvaring met ankervrouw en sidekick op Radio R Libre.